61 skirsnis Didelių rusų pajėgų prie Smolensko įvaizdį paskleidė tik jo vietininko Niketo Obolenskio atvykimas, sukoncentruotas pietų pasienyje rusų jėgas imta permetinėti į vakarų pasienį. Susidaryti pilnesniam vaizdui apie tai prireikė kelių dienų, bet apsitai visa likščiolinė jėga pateisino Jurgio Radvilos taktiką. Pagrindinės lietuvių jėgos nesmūgi pro šalį. Mogiliove Lietuvos lauko paėgos buvo paskirstytos į tris dalis. Nemiravičius ir Čižas rūpjūčio 18 dieną žygiavo anksčiau numatytą kryptimi link Starodubų. Jonas Višnioveckis ir Andrius Košerskis patraukė į Smolenską. Jurgis Radvila su stipriu rezervu 10 tūkstančių vyrų pasiliko Mogiliove. Rezervas buvo būtinas kariaujant su karių skaičiumi pranašesniu priešu, tačiau už šią būtinybę teko sumokėti didelę kainą – į starodubą buvo pasiūstos tik ribotos jėgos. Tikėtasi, kad čia lietuvių veiksmus palengvinčiaus ryties gynybai vadovavusių Bielskio ir Leckio perbėgimas. Andrius Nemiravičius ir Bazilius Čižas, turėdami kelis tūkstančius vyrų, susidūrė su gerai tvirtintas sritimi. Čia buvo Černigovas, gynė Teodoras Mezeckis, Homelis, gynė Demetrius Obolenskis, Radohoščius gynė Motėjus Lykovas. Stipriausia tvirtovė buvo Starodube, gynė Teodoras Sobolenskis. Starodubą Nemiravičius pasiekė rugsėjo trečią dieną, lietuviai sudegino miestą. Apgultį sutrikdė po kelių dienų surengtas rusų išpolis. Į nelaisvę pateko Lenkų šaulių rotmistras Suchodolskis. Išpolį pavyko atmušti, tačiau Nemiravičius suprato turys per mažai jėgų stipriai tvirtuviai paimti. Šikliūtis netimė jam inicijatyvus, nutraukė starodubo apgulimą, Jis patraukė prie Radohoščiaus, sumušė pastojusi jam kelią Barbašiną ir vienu mostu pasiekė savo tikslą. Krito Radohoščiaus miestas ir pilis, pastaroje sudegė Lykovas. Nemravičius patraukė į Počepą, negaišo laiko, kai nepavyko jo paimti, ir atžygiavo prie Černigovo. Šią pilį su mane gynė Mezeckis, o lietuvių artileristai pasirodė nekaip. Daug žalaus lietuviams padarė rusų išpolis. Artėjo žiema, tad išvargęs Nemiravičiaus dalinys buvo priverstas grįžti į Mohiliovą. Višnioveckis ir Košerskis Smolenską pasiekė rugsėjo 13 dieną. Rusai vietinę savo įgulą spėjo sustiprinti iš Maskvos atsiųstomis jėgumis. Sumanusis Niketas Obolenskis sugebėjo apginti ne tik pilį, bet ir miestą. Su keliais tūkstančiai žmonių lietuvių vadai nieko negalėjo padaryti, todėl artėjant žiemai sugrįžo į Mohiliovą. Pašauktinė kariuomenė įsiskirsti. 1534 metų kampanija nedavė teritorinių laimėjimų, nors Andriaus Nemiravičiaus ir Baziliaus Čižo žygis faktiškai išvedė iš rikiuotės pietinio rusų sparno operacinę bazę. Galima vadinti Jurgio Radvilos klaida per mažo kontingento paskirimą šiai operacijai – bet vargu ar kitai būtų pasielgęs kuris nors kitas vadas. Esminę klaidą padarė ponų taryba neapdairiai pradėjusi karo veiksmus. Tik dabar buvo kaip reikiant paprašyta Lenkų pagalbos. 1534 m. lapkritį ponų taryba nutarusi padidinti mokesčių salgininkams samdyti, oficialiai kreipėsi į Lenkijos senatą bei Petrakavo Seimą. Tuo tarpu Rusijoje jau dirbo jos karo mechanizmas. Išgazdinti lietuvių puolimo rusų didikai nutraukė tarpusavio rietinas. Ta patį 1534 metų lapkritį prieš Lietuvą jau veikė 150 tūkstančių žmonių kariuomenį. Svarbiausiai grupuotėjai, pagrindiniam jos daliniu vadovavo Mykolas Gorbatas, 1534 metų gruodį peržengė sieną ir pro Dubrovną bei Oršą patraukė Minsko kryptimi. Tuo pačiu metu Naugardo ir Pskovo pajėgomis iš Opočko smūgį Naugardo vietininkas Borisas Gorbatas ir Bazilius Šeremetjevas. Per Vitebsko ir Palacko žemės jų kariai taip pat artėjo prie Minskų. 1535 metų sausį jie susijungė su centrinė grupuotė. Jungtinė rusų kariuomenė patraukė į Vilnių, tačiau pulti jo nesiryžo. Pasukusi atgal pro Palacką kovo pirmą dieną, jie džigiavo į Opačką – 1534-1535 metų žiemą veikė ir pietinė rusų grupuotė, jaus pagrindiniam daliniui vadovavo Teodoras Sobolenskis ir Jonas Trostenskis. Žygiuodama nuo Starodubo pusės, ji nusiaubė Harvolis, Rohačiovo, Bobruisko, Svislučės, Lutskos rytis, pasiekdama Naugarduką. Grįždama, nuniokojo Turovo Mozirio Liubečio regioną ir atžygiavo į Černigovą. Faktiškai buvo nusiaupta visa šiaurės gudija. Sugriovimai ir nuostoliai buvo didžiuliai priešas įsivarė daug žmonių. Rusai vėl skelbė tikybinį karą. Jie nedegino cerkvių, kai kuriuos stačiatikius netgi paleido iš nelaisvės. Lietuvos polimas virto nesėkmingų gynybinių karų. Kaip ir anksčiau atvirame laukia pranašesnė Lietuvos riterių kariuomenė, kurios interesų saugojo luomeniais nuostatos, kovojo tik jai patogiu vasaros laiku. Rusų karių niekas neklausė, kada jiems buvo paranku kariauti, todėl žiema šiai valstybei buvo pats geriausias karo veiksmų metas. Šiuo kartu rusai nepabandė imti nei vienos pilies. Jie siekė naikinti žmonės be jų turtą ir šį tikslą jie pasiekė. Gausi jų kariuomenė ėjo atskirais daliniais, pridengiančiais pagrindinius branduolius, ji turėjo galimybę manevruoti ir sutraukti jėgas reikiamoje vietoje, o to savo negalėjo leisti mažomis jėgomis disponuojantys lietuvių vadai. Ponų taryba įvykiai pribloškiai pasigirdo taikos reikalaujančių balsų. Tačiau esant tokiai padėčiai, tai reikštų skaudų pralaimėjimą, kokį jau buvo patyrę tos kartos lietuvių tėvai ar patys vyriausiai jos atstovai. Svarbiausia, kad tai te būtų netremiamų naujų pralaimėjimų pirmoji grandis. Todėl laimėjo ryštingesnių žmonių – ieškančių būdų sėkmingai tęsti neapgalvotai pradėtą karą nuomonį. Lietuvos nelaimė šį kartą padarė Lenkams įspūdį. Tad buvo gautas teigiamas jų atsakymas. Lenkai apsidėjo mokesčiais. Už 26 tūkstančius Lenkų auksinų buvo pasamdyta tūkstantis raitelių ir 500 pėstininkų, kuriems vadovavo Lenkijos etmonas Andrius Gurka. Nespėjus surinkti pinigų, juos davė dvasininkai – Savo ruoštų Lietuvos rūmų išdininkas Jonas Soltanas samdė Lenkijoje elgininkus jau lietuvių pinigais. Buvo surinkta apie 5000 elgininkų. Jiems vadovavo Lenkijos didysis etmonas, prityręs karvedys Jonas Tarnovskis. Lenkų rotmistrai bandė pasipelnyti, reikalaudami sulyginti lietuviškų ir lenkiškų grašių vertę ir tai žinoma trukdė verbuoti žmonės. Zigmantas Senasis nutraukė šią spekulaciją, liepęs parinkti kitus rotmistrus. 1535 metų balandžio pabaigoje Lenkų algininkai pajudėjo į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. 1535 metų karo kampanijai labai padėjo Lietuvos diplomatija. Nepaisydamas islam girėjaus polinkio į Rusiją, kafoje pasilikęs Anikėjus Hornostajus su juo darybų nenutraukė. Jis sugebėjo apie tai informuoti ir Vilnių. Pas islam girėjų reikiamų momentų atvyko su dovanomis naujas Lietuvos pasiuntinys Krasnoselsko laikytojas Bazilius Tiškevičius. Kuomet 1535 m. balandžio mėnesį Islam gerėjus pasiuntinėjai sudarinėjo Maskvoje draugystės sutartį, jo kariuomenė jau buvo įsiveržusi į Rezanį sritį. Nelauktas totorių smūgis sujaukė visus rusų operacijų planus. Černigovos srityje sukoncentruota kariuomenė buvo skubiai permesta prie pietrytinių sienų. Rusų vadai, nedeisdami stauti į mūšį, iš vieno okos kranto stebėjo priešo siautėjimą kitame krante. Pietinis rusų sparnas prieš Lietuvą liko apnuogintas, tačiau kitur 1535 metų birželio pabaigoje buvo sukoncentruotos dvi stambios grupuotės. Smolensko grupuotės nukreiptos prieš Mstislaulį Branduoliui vadovavo Bazilius Šuiskis ir Danielius Pranskis. Šiauriniai grupuotėjai Naugardo ir Pskovo pajėgoms – vadovavo Naugardo vietininkai Borisas Gorbatas, Bazilius Vorontsovas ir Pskovo vietininkas Jonas Buturlinas. Jį bazavusio apačkoje. Jei lietuviai bandytų pulti Smolenską, abi grupuotės turėjo susijungti ir jį pridengti. Jei lietuviai smauktų pietuose, Opačkos grupuotė turėjo pulti Polocką, o Smolensko grupuotė žygiuoti plačių frontų, užgriebdama Vitepską ir Stislaulį į didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gilumą. Kadangi pagrindinės lietuvių jėgas tikėtasi prikaustyti Starodubo Černigovo fronte, Smolensko ir Apačkos grupuotės turėjo smūgti jų užnugarį. Krymo totorių puolimą šį planą suardė. Pasimokiusi iš 1534 metų klaidų, karinė Lietuvos vadovybė perprato rusų tikslus. Lietuvių jėgos įsidėstė trimis grupuotėmis. Pagrindinės jėgos – Vilniaus vaivadėjos ir Voluinės – prijungus saugius nuo totorių puolimų pasienio dalinius, vadovaujamos didžiojo etmono Jurgio Radvilos susijungė su Lenkų algininkais. Polocka dengė žemaičiai, slutskiečiai ir patys polockiečiai, vadovaujame atitinkamai žemaičių seniūno Jono Radvilos, Slutsko kunigaikščio Jurgio ir Polocko vaivados Jono Hlebavičiaus. Trakų vaivadijos spagerio kunigaikštijų ir Palenkės pašauktiniai sudarė trečią rezervinę grupuotę, turėjusią susirinkti Minske. Lietuvių vadovybė buvo informuota apie Islam Girėjaus žygį į Rezanės rytį. Įsidėščiusi Rečicoje, pagrindinė grupuotė laukė šito žinios, kad galėtų pradėti veikti. Jurgis Radvila Kartu su juo buvo ir lauko atmonas Andrius Nemravičius, remiamas Tarnovskio ir Gurkus, įžengė į Rusijos teritoriją 1535 m. Liepos mėnesį. Rusai šią grupuotę vertino 40 tūkstančių vyrų. Jie turėjo gerą artileriją ir du Lenkų kalnų inžinierius. Liepos 14 dieną buvo apgultas, o 16 dieną paimtas Homelis. To paties mėnesio pabaigoje lietuviai remiami Lenkų apgulė Starodubą, kurį su 14 tūkstančių žmonių įgula gynė Demetrius Savolenskis. Pasikasę po sienomis, Lenkų inžinieriai jas išsprogdino ir rūpiušio 29 dieną rusų tvirtovė krito. Vadai ir didesnė įgulos dalis buvo paimti į nelaisvę. Už atkaklų priešinimas Jonas Tarnovskis liepė nužudyti 1400 belaisvių. Starodubos sienų įsprogdinimas padarė didžiulį įspūdį – Počepas ir Radohoščius buvo užimti be pasipriešinimų. Lietuviai užvaldė teritoriją iki Mglino ir Brensko. Kur kas blogiau reikalai klausėsi šiaurėje. Rusų apačkos grupuotė sukaustė Joną Radvilą, Joną Hlebavičių ir Jurgį Alelkaitį. Tuo pasinaudojęs, birželio 29 dieną Buturlinas pradėjo statyti tvirtovę prie Sebežo ežero didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos teritorijoje. Likę Rusijos teritorijoje Gorbatas ir Voronsovas kilus reikalui buvo pasirengę jį pridengti. Liepos 20 dieną tvirtovė buvo baigta. Ja pašventino Naugardo arkivyskupas Makarijus ir pavadino Ivangorodu. Šį rusų manevrą lietuvių vadovybė paprasčiausiai pražiopsojo. Tuo tarpu Šuiskis smogė Stislaulio ir Adomlės kryptimi. Jo žygis neleido atsipalaiduoti lietuvių Polocko grupuotei, ir kartu greisė Jurgio Radvilos vadovaujamų pagrindinių jėgų užnugariui. Zigmantas II tai buvo numatęs ir nurodęs, kad tokiu atveju reikia skelbti papildomą visuotinį kariuomenį šaukimą. Rinktis reikėjo Minskė. Ponų taryba žodžiai šiuos nurodymus įvykdė paskelbus įstojimo terminą rūpiučio 25 dieną, tik vietoje Minsko nurodė Kreivą. Tačiau valdovui esant Lenkijoje, o karo vadams fronte, visas šis darbas vieno buvo stumiamas kitam. Buvo skundžiamasi, kad raikytojui Grigaliui Astikui, kuriam buvo pavesta vadovauti mobilizacijai, iždininkas neduoda pinigų. Nestojus laikų ponams, jo labiau delsė bajūrai. Laimiai gera pasienio pilių gynyba radomliai vadovavo Oršos laikytojas kunigaikštis Teodoras Zaslavskis, Stislavliui, jo seniūnas kunigaikštis Bazilius Polubenskis gerokai Šuiskio žygį sutrukdė. Rusai vis dėlto pasiekė Kričevą, Oršą ir Dubrovną, bet sėkmingi Jurgio Radvilos veiksmai toliau juos sulaikė. Rugsėjo mėnesį Šuiskis jau buvo sugrįžęs į Rusijos teritoriją. Lemiamas 1535 metų kampanijos rezultatas buvo be abejo Starodubo Radohoščiaus rajono užėmimas. Zigmantas II liepė dar kartą sukviesti pašauktinius, konkrečiai nurodydamas net valščius. Harbole – Rečica, Mohiliova, Kryčeva, Propojska, Čečerska, Muzirį, Porica, Bobrujska, Borisova, Liubošanus, Svisločia. Jis įsakė atstatyti iš rusų atimtas pilis. Radohošius buvo pavestas trakų vaivadai Jonui Zaberezinskiui, Počepas brastų seniūnui Aleksandrui Hotkevičiui. Tačiau viskas užlugdė ištuštintas išdas. Jau rūpjūčio 30 dieną Lenkų algininkai motivuodami starodubo paėmimu – pareiškė, kad jų tarnyba pasibaigė. Šiaip taip su jais buvo susitarta pratesti ją dar pusantrų mėnesių. Tai žinoma jau nieko nelėmė. Pilys nebuvo atstatytos, kariuomenė pasitraukė beveik iš visos užimtos teritorijos ir buvo paleista, patrankos paliktos Bobruiskė. Rusų diplomatams pavyko prikalbinti Moldavijos kunigaikštį Petrą, kuris 1535 m. rūpiūtį nusiaubė Lenkijos pietų pasienį. Tai atitraukė Lietuvos sąjungininko dėmesį visus 1536 metus. Lietuvai 1535 metų kampanija kainavo apie 90 tūkstančių grašių kapų, Lenkijai 30 tūkstančių Lenkų auksinų. 1536 metais balandžio 10 dieną Rusai jau ėmė atstatinėti Starodubą ir Liepos 20 dieną užbaigė. Šiaurėje didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado Nevedros, Mežovos, Derniovo, Svolnenų, Asvejos, Niščius, Listveno, Neparatovičių valščius. 1536 m. sausio 26 dieną Lietuvos pasienio teritorijoje rusai baigė statyti Ozerišės tvirtovę, kurią remdamiesi užvaldė Neščedrus, Verbilo Slobodo, Kubeko, Ostrovnius, Bereznius, Jasos, Dolisos valščius. 1536 m. vasarį Kievo vaivados Andriaus Nemiravičiaus ir Polacko vaivados Jono Hlevavičiaus kariai apgulės Sebežą, tačiau Jonas Zasekinas turėjęs vokiečių algininkų puolimą atrėmė. Rusus gerokai išgazino Krymo ir Kazanės totorių puolimai, įvykę 1535 metų rudenį ir nusitęsė į 1536 metus. Lietuva jais neišstengė pasinaudoti, nes buvo tuščias išdas, tačiau šie puolimai pravertė taikaus daryboms, kurios prasidėjo tų pačių 1535 metų rudenį. Tuo tarpu 1536 metų gegužės mėnesį Vilniaus Seimas apsvarstė Zigmanto antrojo pasiūlymą pavesti lauko etmono žiniai pusę pašauktinių, kad karo vadovybė turėtų savo dispozicijoje nors šiokias tokias pajėgas. Visuotinis šaukimas buvo numatytas birželio 29 dieną. Ponų taryba pritarė didžiojo kunigaikščio pasiūlymams, tačiau iškėlė sąlygą, kad karan išsirenktų ir jo dvarų laikytojai. Zigmantas II tokį nurodymą davė Vilniaus 12 ir Trakų 21 vaivadijų laikytojams. Andrius Nemiravičius gavo apie 3000 vyrų, su kuriais buvo 1536 metais atmušinėjami pavieniai rusų reidai. Liepos pabaigoje ties Kričiavu rusai buvo sumušti, krito daugiau kaip tūkstantis vyrų, o buvadai – o Volenskis ir Količevas pateko į nelaisvę. Visi pašauktiniai birželio 29 dieną nesusirinko. Karas įsekino abi pusės. Prasidėjus daryboms, iš pradžių pagal įprastą praktiką keistasi pasiuntinybėmis dėl pačių darybų. Šiai parengiamai stadijai vadovavęs Jurgis Radvila stengiasi priversti rusus sutikti, kad būtų deramasi Vilniuje ar bent jau pasienyje. Tačiau Rusijos diplomatija netgi rizikuodama karo užsitesimu kategoriškai laikėsi dėrėjimusi Maskvoje nuostatus. Sekęs visą darybų eigą Zigmantas II ir šį kartą sutiko su šiuo ypač atkakliu rusų reikalavimu. 1537 m. sausio 11 dieną prie Maskvos atvyko Lietuvos delegacija Palacko vaivada Jonas Glebavičius, Vitepsko vaivada Motiejus Janavičius ir didžiojo kunigaikščio sekretorius Vaclovas Maišė Gališkis. Ponų taryba parinko sumanius ir gerai rusų gudaibę suvokiančių žmonės, nesileidžiančių suklaidinti sudėtingo rusų darybų formuliaro, beje visus katalikus. Konkrečiai darytis Maskvoje buvo pradėta tik sausio 14 dieną. Abi pusės iš pradžių kėlė maksimalius reikalavimus, tačiau, kaip ir kitais atvejais, taikos labiau reikėjo mažesnė ir luominiai Lietuvai, o ne nesiskaitančiai su savo valdiniais Rusijai. Vis dėlto Lietuvos atstovai turėjo nedidelį moralinį pranašumą. Homelį lietuviai laikiai paėmė atkaklę kovą, o rusai Sebežą ir Zavoločią buvo patiliukai surentę pačiame pasienyje. Ši simbolinė karinė persvara leido Lietuvos diplomatams apčiuopti realų susitarimų pagrindą, abipusį turimų pozicijų pripažinimą. Toliau darybose pereita prie smulkesnių klausimų. Rusai kalbėjo apie savo karo belaisvius, lietuviams to nereikėjo – bet tuo mažai buvo galima pasinaudoti, nes didelių nuolaidų už juos Rusijos valdžia niekuomet nebuvo linkusi daryti. Du kartus rusų pusė dėjusi nutraukianti darybas, bet stipresni pasirodė lietuvių nervai. Galiausiai buvo susitarta, kad Rusijai lieka Sebežas ir Zavoločiai, o Lietuvai Homelis. Užimtas prie savo pilių žemės, rusai sugražino pasilikdami tik Dolisos ir minėtų Sebežo bei Zavoločiai svalščius – Dėl Homelio srities susitarta taip. Rusijai lieka Zalesi, Svetilovičiai, Holodna, Skarlovičiai, Lapičiai, o Lietuvai Uvarovičiai, Telešovičiai, Tereničiai, Košeliovo miškas, Morozovičiai, Lipiničiai, Polešanai. 1537 metais vasario 17 dieną Buvo surašyta sutartis, kurioje buvo numatytos penkerių metų paliaubos, pradedant tų metų kovo 25 dieną. Zigmantas II po poros mėnesių sutartį patvirtino Rusijos pasintinių akivaizdoje. Trejų metų karas nedavė Lietuvai teritorinių laimėjimų ir dar kartą parodė, kad Rusija yra stipresnė. Lietuvos ponų taryba nesugebėjo išnaudoti pasitaikiusių tinkamų praugų. Rusijos spaudimo grėsmė išliko. Ir vis dėlto būtent šios grėsmės požiūrių, net ir labai kuklus karo balansas turėjo tam tikros reikšmės. Būdama puolančioji pusiai, Lietuva karo nepralaimėjo ir sugebėjo išlikti rimtų priešų. Dar akivaizdžiau buvo pademonstruotas lietuvių kariuomenės pranašumas mūšio lauke. Efektyvesniai, išskyrus gal tik 1514 metų Oršos mūšio atvejį, buvo Lenkijos pagalba – Todėl karas parodė, kad Jono trečiojo programa užkariauti Lietuvos valstybę nėra lengvai įvykdoma. Rusija gavusi tam tikrą pamoką, pradėjo vertinti paliaubą su Lietuva. Trijų metų karas Lietuvai davė keliolikus ramių metų atvangą. C. Bonus ekspansija Lietuvos diduomenėse didžiosios kunigaikštienės Bono siekiai turėjo įsiskirti ir tai įvyko. Jei Zigmantas Senasis – atsižvelgdamas į dinastijos interesus laviravo tiek viduje, tiek išorėje. Tai protinga, gudri ir valdinga jų žmona, viską matavo savo asmeniniais gerovės matais. Bonusiekiai neturėjo valstybinio masto, nors ir galėjo lemti visą šalies gyvenimą. Zigmantui antrajam senstant ir vis labiau pasiduodant žmonaus įtakai, šie mastai virto lemiamais. Per savo vyrą Bona ėmė judinti valdžiaus svertus, kurių didžiojo kunigaikščio rankose, nepaisant ponų tarybos prerogatyvų išaugimų, Dar buvo daug likę. Vienas svarbiausių iš jų buvo urėdų suteikimas. Tuo pasinaudodama, Bona siekė pavesti pareigybę savo žmonėms ir žinoma neveltui. Negyvendama Lietuvoje, Bona nepajėgė čia užvaldyti urėdų mechanizmų, taip kaip Lenkijoje. Labiau reikėjo skaitytis ir su galinga diduomenės viršūnę, neįstengiant ponų tarybos supriešinti su Seimu. Tačiau didžiojo kunigaikščio žemių ribų revizijos ir jų išpirkimų reikalus jį žvalgiai ryštingai paėmė į savo rankas. Nuo 16 amžiaus 40-mečio vidurio iki 50-mečio pradžios, nenuilstamai dirbdama, Bona sukūrė savo domeną. Iš goštautų, radvilų, zabrezinskių, alšeniškių išpirko didžiulių žemių masyvus ir užvaldė Tikociną, Bielską, Branską, Suražą, Melniką, Krinkus, Kobriną, Pinską, Klecką, Kovelį, Kremenece pagiryje, Palenkėje ir Voluinėje. Kitoje sienos pusėje jos valdo susikoncentravo Mozūrijoje. Abipus Lietuvos Lenkijos sienų susidarė asmeniškai Bonos valdoma kunigaikštyje, savo dydžiu pranokusi paskutiniųjų Mozūrijos pestų valdas. Laikinai Bona buvo užvaldžiusi Platelius ir Kauną. Pastarasis buvo iš jos išpirktas 1545 metais. Gardina Jį 1536 metais perleido Zigmantui Augustui, bet šeimininkavo jame dar ir 1540-1542 metais. Iš dinastijai atsidavusios Hotkevičių šeimos, Bono žmogumi tapo Jeronimas – 1538-1541 metais jis buvo ašmenaus laikytojas, 1542-1544 metais patauris, 1542-1545 metais rodūnės seniūnas, 1542-1544 metais Vilniaus tijūnas. Savo valdų seniūnus skyrė tik pati Bona. Bonos ekspansija galutinai privertė suartėti Goštautus ir Radvilas. Po ilgų darybų ir svarstymų 1536 metais jie susitarė, kad kanclerio Alberto Goštauto sūnus Stanislovas ves jauniausiąją didžiojo atmano Jurgio Radvilos dukterį Barborą. Vedybos įvyko ne iš karto, nes į žaidimą buvo jungtos atmano sąskaitos su kunigaikščiu Eliju Ostrogiškiu –